esmu Darija. Un es, es tieši no atmiņas zuduma. Jā! Tieši tā tev ir jāsaka. Labi, labi. Un nu mēs tēlosim bērnus. <clears throat> O, sveika! Esam klāt! Gribi spēlēt paslēpes? Labi, man patīk. Mēs slēpsimies un tev būs mūs jāatrod. Labi, tētiņ! Nē, nē, nē, tētiņš. Esmu jauka zivs un gribu draudzēties. Labi? Labi, tētiņ. Nē, es slēpjos. Sāc skaitīt. Viens, divi, trīs, um, četri. Um. Re, smiltis, tas ir mīkstas. Mamīt, vai es arī drīkstu? Dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, Atceries, no straumes ir jāsargās. Klaus, sirsniņ, vai atceries mūsu dziesmiņu? Kad straumi ieraugām, tad visi smaidām. Nē, nē, mēs bēgam. Labi, mēģināsim vēl. Kad straumi ieraugām, tad visi Reku straume, lūk, strāmītē, mēs redzam strāmītī, tur redzi strāmītī, mēs redzam strāmītī. Es atkal aizmirsu. Nē, nē, nē, viss nē. ir labi. Neuztraucies. Tas nekas, Eļģīt. Ja nu aizmirsīšu jūs, tad jūs aizmirstu mani? Nē, Eļģīt, nē. Tā nekad nenotiks. Dori, mēs zinām, ka tu mūs atcerēsies. Tu dzirdēji? Ko? Ko tieši? Stein, tur kāds sauca halo! Kurš? Neko nedzirdēju. Es nezinu, Stein, taču kāds sauca mm. halo! Šeit ir daudz zivju, pilnīgi jebkura varēja mm. saukt halo. Tur! Kur? Tur! Nu, tur! Kur, kur jāskatās? Tur! Ah. Halo! Halo! Kā? Halo! Vai dienīgi tas ir bērns? Sveika, halo! esam šeit! Halo! halo! Sveika! Sveiki, esmu Dorija! Vai varat palīdzēt? Sveika, Dorī! Eh, Dorī, kas noticis? Ja, eh, kur tavi vecāki? Um, es neatceros. Oh. Ne, mēs pameklēsim. Varbūt pazīsti kādu no šīm zivīm? Sveiki, esmu Dorī. Vai varat palīdzēt? Ko? Um, <laughs> Dārgā, tu, uh, tu jau to teici. Mm. Tiešām? Mm -hmm. Mm. Man žēl. Es, es ciešu no atmiņas zuduma. Cik briesmīgi. Atmiņas zudums. Uh, paklau, pagaidi, lūdzu. Labi, dārgā, steigā, steigā. Ko? Stein. ko? Ko, ko viņai jāpalīdz? Mm, es nezinu, kas ir nu, jādara. Nu, ko tu gribi, lai es daru? Viņa neko mm, neatceros. Palīdzēt būs grūti, jo. Stein, paklau, tu man nepalīdzi. Es tikai. Dorī, dārgā, mēs. Viņa ir prom. Dorī. Nav labi. Dorī. Dorī. Dorī. Dorī. Dori! Esmu Dori. Es meklēju savu ģimeni. Vai varat palīdzēt? Es, es esmu Dori. Es ciešu no atmiņas zuduma. Jāpeltā, jāpeltā, jāpeltā, jāpeltā. Sveiki! Es meklēju ģimeni. Varat palīdzēt? Kad tu apmaldījies? Nu, ā, labs stāsts, bet ā, es aizmirsu. Ak, dārgā, gribi pievienoties mums? Paldies! Tas ir dienas jaukākais piedāvājums. Ā, laikam, ah, es neatceros. Lai nu kā, paldies, bet ā, es kādu meklēju. Ā, neatceros, neatceros, neatceros. Sveiki! Esmu Darija! Es jūs nobiedēju! joks. Labi, labi, jūs aizpeldējāt. Es kaut ko meklēju, un es. Labi, es saprotu, randiņš. Ā, tā! Ceru, ka atradīs to, ko tu meklē. Es arī ceru. Varbūt zini, ko meklēju? Labdien, labdien, labdien. Labi, parunāsim citreiz. Paliksim draugi, vai ne? atņēma tēlu! Manu tēlu! Palīdziet, lūdzu! Ah! Au, au, piedod! Vai, vai viss kārtībā? Viņš ir prom. Nu, nu, prom. Viņš ir prom. Labi. Mans viss dēls. būs labi. Nē, nē, viņu aizveda. Man jāatrod laiva. Oh, laiva? Es redzēju to. Ak, tā? Aha, turpu, uz to pusi. Seko man. Paldies! Paldies! Liels jums paldies! Klauspiņiet nokrita. Padod atslēgu, es salabošu. Au! Klau, Mārliņa! Oh. Hei, klau, ziniet, manā! Dori, vēl nav laiks mosties. Tev jāiet gulēt. Nogaumē. Āne, mamma dzēļ. Pareizi, jā, labi, eju gulēt, eju gulēt. Klau, Mārlīn. Ej gulēt, ir agrs, mums jāizguļas. Ah, Ej mhm. gulēt. Klau, Mārlīn. Ir rīts. Labi, sāksim dienas gaitas. Mēs kaut ko meklējām. Nemo. Jā. Šķiet, ka tas bija tikai vakar. Protams, vakardienu es tā īsti nemaz neatceros. <laughs> Lai nu kā, visbaisāk bija tad, kad satikām četras haizivis. Pagaid, vai te nebija trīs? Nē, nē, noteikti bija četras. Bet nesen teica, ka bija trīs. Dēls, kurš no mums čērsoja visu okeānu? Oh! Mēs čārsojām okeānu viņu meklējot, bet <laughs> viņš bija pirmais. Tā laikam ir, vai ne? esat klāt! Gandrīz nokavējāt ekskursiju! Ekskursija? Wow, man tās patīk! Kur dosimies? Tu nepateici? Es pateicu, uh, Dori. Jā. Paklau, uh, Rajas kungam šodien jāpieskata daudz zivju, Aha. un uh, būs labāk, ja šodien tu nebūtu kopā ar klasi. O, kāpēc? Nu, jo tuša, tad šo to mēdz aizmirst. Aha, tas ir vienīgais, ko atceros. Jā. jā, tā ir. Tā nav tava vaina, bet tu vari noklīst. Mm -hmm. Un Raiskungs negrib uztraukties par uh, noklīdušām zīmēm. Saprotu, viņš, uh, viņam ir uh, smagi. Ak, vai viņš strādā tik daudz? Tu saproti. Es visu saprotu. Labi. Mm -hmm. Lūk, Rajas kungs grib, lai es viņam palīdzu. Tā, nē, negluži. Tas ir liels gods. Skolotāja asistente tas ir kas jauns. Skolotāja! lai veicas! Wow! Paldies tev! Varam sākt! Varam sākt! Tā diena klāta! Tā diena klāta! Dosimies vērot zeloņu raju migrāciju! Zeloņu raju migrāciju! Tā, kāds zina, kāpēc mēs migrējam? <coughs> kāpēc? Jums tas jāzina! Migrējot, mēs atgriežamies! Gultā! Jā! Nē! Nē! Smiltīs! Nē! Migrējot, mēs dodamies māju, Lūk. kur mēs uzaugām. Kur augām? Pastāstiet, kur jūs dzīvojat? Pie lielā akmens dzīvoja trīs karaļļaus tālāk. Mana māja klāja Aldis! Kur uzaugi tu, Dori? Es? Um, nezinu. Ģimene. Kur tā ir? Jā, lūdzu. <laughs> Piedodiet, es atkal aizmirsu. Es ciešu no Latvijas zuduma! Kā tu zini, ka tev ir ģimene, ja tu neko neatceries? Labs jautājums, ļoti labs. Redziet, šo to es atceros, jo tas taču ir loģiski. Piemēram, man ir ģimene. E, e es to zinu, jo citādi nevar būt. Jā, visiem ir ģimene. Neatceros vecāku vārdus vai izskatu, un e, varbūt es viņus nekad neatradīšu, bet e, tomēr par ko mēs runājām? Par vecākiem. Mammas un tēti. Jā, kāpēc runājām par mamām un tētiem? O, o, tā stunda. O, o, tiešām labi. Jūs vēl esat jauni, bet um, labi zināt, bērni, ka divas zivis, viena otru un pagaidām pietiks. Uz klāja, pētnieki, ir laiks uzdziedāt par migrāciju. Aha! O! Mēs peldam, mēs peldam, mēs migrējam un peldam, un visas pūles veltam, lai jūras šķērso pūles. Laime kādā citā bafu, kurga visi palikuši. Esmu viena. Grādiem 20 plus vai mīnus 4 grādi svarīgs saules stāvoklis. Oh, oh, Nos no malas! Jūs dzirdējāt, netuvojieties malai, labi? Tas jau ir par tālu. Par tālu? Ātri, ātri, peldiet atpakaļ, peldiet šurp. Tā. Klausieties uzmanīgi! Klausieties! Kāds šeit peldēs? Un rājas peldēs tur? Kas mūs visus var apdraudēt? Kas mūs var apdraudēt? Mm? Straumes loks! Tieši tā! Tieši tā! Strau... Straume? Kad rajas peld, tās rada spēcīgu straumi. Uzmanieties! jo straume jūs var aizraut. Kājas kungs, kā dzeloņi reiz zina, kur jāpeld? Tām palīdz instinkts, Nemo. Tas iticina sirdī un šķiet tik pazīstams, ka tam ir jāklausa. Tas ir kā zināma dziesma. Un nu es dzirdu savu. Jums, cik ceļu rāda mums, ritmu tās ir šodien visi kopā klausam. Kad straumi ieraugām, Dori, Dori! Viņa ir dzīva? Protams, ka jā! nedrūzmējieties! Ah, Morolīča Pērli, Kalifornijā. Morolīča Pērli, Kalifornijā? Oh, ah, es kaut ko atcerējos. Oh, ah, kaut ko atcerējos! Es kaut ko atcerējos, kaut ko svarīgu! Kaut ko svarīgu? Ko? Ko tieši? Ah, es īsti nezinu, bet es to vēl jūtu. Es, es nu, ko, paldies, Raiskungs! Neviens centies atcerēties, neesi tāda Dorija Dorija. Hmm, es nezinu. Es pagaidu, pagaidu. Ah, Oh, oh, ko tu atceries? Ai, es neatceros. Tas bija saistīts ar. ar... Oh, oh, oh, tas bija saistīts ar. Um, Moro um, līča ar... pērli Kalifornijā! Oh! <gasps> Mana ģimene! Oh! <gasps> Atceros savu ģimeni! Tā ir tur! Man tā jāatrod! Jums man jāpalīdz! Labi? Labi? Halo? Lūdzu! Kur jūs esat? Dori! Esmu šeit! Dori! Ah! Kur jūs pazudāt? Tu pati pazudi! Mani vecāki! Es atcerējos! Ko? Ko tu atcerējies? Atcerējos viņus! Mammu, tēti, man ir ģimene! <gasps> Viņi nezina, kur esmu! Aiziet! Mums jāpaliek! Nē, nē, tas ir neprāts! Uz kurieni tieši tu peldēsi? Uz, uz, uz Dimantu, A, Baltijā, no Rolīču pērli Kalifornijā! Nē, Dori, Kalifornija ir otra puse okeāna! Tad mums jāpasteidzas! Kāpēc ik reizi, kad esam pie šī rifa, kāds dodas prom? Izbaudīsim šo skatu un visu. Kā tu vari runāt par skatu, ja es atceros savu ģimeni? Nē, nē, esam gana ceļojuši. Tas periods ir beidzies. Ceļot vērts tikai tāpēc, lai vairs nekad nebūtu jāceļo. Jā, bet es gribu. Dori, klau. Lūdzu. Es zinu to, kā skumstu. Es ļoti, ļoti skumstu. Šādi jūtos pirmo reizi. Vai esi tā jūties? Ah. Jā, es esmu tā jūties. Es negribu to aizmirst. Kaut kur tur ir mana ģimene. Lūdzu, Mārlīna, pati viņus neatradīšu. Tu zini, palīdzi man atrast ģimeni. Jā, tēt, tu zini, kā šķērsot okeānu, vai ne? Nē. Bet man ir plāns. neaptver, vai ne? Nē, man tūlīt paliks slikti! Šī ir Kalifornijas traume. Tā ir traki strauja. Turies plecēji! Ja paliek slikta duša, liecies pāri čaulas malai un tēmē pēc iespējas tālāk. Viņš grib pabarot zīltiņas. Tieši tā, mazāk. Mēs meklējam manus vecākus. Tie ir Atlantijas brošā vai... Moroliņš spēlē Kalifornijā. Pareizi. Kā tu viņus atradīsi? Vai atceries viņu sējas? Atmiņa man ir kas jauns, tāpēc nezinu. Bet es domāju, ka viņi ir zilas zivis ar dzeltenu spuru. Varētu būt. Zināt, es domāju, ka es viņus atpazīšu. Esam ģimenes. Starp citu, šķērsot okeānu vajag tikai vienu reizi mūžā. Vienu reizi! Morālīts, Kalifornijā tas ir lūgtu! Laiks meklēt mani ģimeni! Aiziet, aiziet, aiziet! aiziet! vēlamies pabarot siltiņas. Par vēlu jau pabaroju. Oh. Šī vieta šķiet pazīstama. Māte! Nē, Dori, Dori, pagaidi, pagaidi! Māte! Lūdzu, pārstāj kliegt! Tu domā, viņi šeit peld šurpu turpu? Tevi gaidītami? Nezinu, ir tikai viens veids, kā to pārbaudīt. Mām, sēdi! Gorī! Mām! Kas tas bija? Paga! Esmu to jau dzirdējusi. Atceros kādu sakām, kurš. Jā, ļoti labi. Tas bija es pirms minūtes. Oh! Lūdzu, es te redzēšu manus vecākus. Viņus sauc Dženija un Čārlis. <gasps> Dženija oh! un Čārlis. Ko? Dženija un kas? Viņu vārdi. Vecāku sauc Dženija un Čārlis. Sorry, pagaidi! Dženija! Lūdzu, nesteigsimies! Izdomāsim plānu! Dženija! Piedodiet, viņa, viņa ir aizrāvusi. Dženī! Dženī! Tur ir mūsu pārspīlējuma. Laba doma! Pievērst sev tik lielu uzmanību! Nezināmā rajonā! Tu nesaproti! Es atcerējos vecāku vārdus! Dženijs! Tur! Šie krabji ir vietējie! Tie nesaka, kurš tāpat vien! Ja nu te mīt kas bīstams! Vai tu domā kādu ar vienu aci taustekliem un knābi? Ļoti specifiski, bet kas tāds? Jā, klau, mums vispār nevajadzētu. E? Oh, vai oh, dieniņi! Labi, tas ir pārpratums. Mēs peldam prom, neuzbruc, un mēs tev, tev pielūgsim, uzbūvēsim tev, uh, oh. vai gribam sev skaistu pieminekli. Sveicēr! Roši zini! Dženi, Dženi un Čārlis! Dženi un Čārlis! Es, es atcerējos viņu vārdus! Turpinam meklēt! Esam tuvu! Nemo, ha? tu savainojies! Oh, ko? Vai dieni? Nemo! Viss kārtībā! Kas notika? Vēlāk, Dori! Lūdzu! Ak, nē! Viss ir labi! Nemo! O, ak, nē! Ak, nē! Ak, nē! Ak, ak, Nemo! Piedod vai piedod! Ak! Oh! <gasps> Ko? Vai dieni? Nemo! Viss kārtībā! Es teicu vēlāk! Viss tevis! Tiešām! Ak, nē, bet es, es palīdzēšu. Es to varu, saukšu palīdzību. Zini, ko, Dori? Pagaidi mūs tur. Pagaidi un aizmirsti. Tas tev padodas. Tā ir. Kāpēc domāju, ka man izdosies? Atrast ģimeni man nesanāks, piedodiet. Būs labi. Viss ir kārtībā. Pasaukšu kādu palīgā. Labi, labi, to es varu. Es, es, es drīz. Viss būs labi, Nemo! Halo! Vai te kāds ir? Kāds mani dzird? Halo! Sveiki! Sveiki! Sveiki! Mani sauc Māris Olte. O, sveiks, Māri! E, e palīdzi mums! Lūdzu, pievienojieties mums! O, jā, labi, labi! Mēs iepazīsim klusā okeāna krāšņumu un tās brīnumainās būtnes, kuras tajā mīt. Jūs redzēsiet, Māri? Māri Olte, kur tu esi? Tur! Te tu esi! Lau, būs labi! Māris Olte mums palīdzēs! Uzmanību! Paskaties! Kāda necieņa pret zivīm! Pārlīdz! Nevo! Nē, nē, nē! Jau atkal! Nevajag! Labi, ņemsim līdzi un pārbaudīsim! Mēs tevi atradīsim! Sveicināti Jūras floras un faunas institūtā. Mūsu moto ir atrast, ārstēt un atbrīvot. Marlin! Nemo! Mani kāds dzird? Vai varat man palīdzēt? Es palīdzēt! Ah! Ah! Ko? Kas notiek? Palīgā! Tarpiņš galā! Nemuļķojies, tu esi zinātnieks, mēs to apspriedām. Izbeidz, tas ir smieklīgi. šī ir. Būs tā, atrodīs ir. Ja vien es spētu, saņemies. Yeah! Viss būs labi, viss ir labi, viss ir trūcis. Ei, tu! Oh. Žiglā! O, oh, cik labi! Sveiks, esmu Dorija! Esmu es... Henks! Cik slima esi? Slima? Esmu slima. Citādi nebūtu karantīna. Ak, nē, cik man atlicis, man jāatrod ah, ģimene. Nekriti histērijā. Oh, oh, nav labi. Ko? Kas ir? Kas notika? Oh, kas tas? Tās ir sliktas ziņas. Tā ir pirka zivīm, kuras nespēja izvesļoties institūtā. Tas nonāk pastāvīgā dzīves vietā, akvārijā, Klīvlendā. Šajienes zivis atgriežas okeānā. Klīvlendas zivis paliek tur uz mūžu. Oh! Klīvlenda! Nē, nevaru doties uz Klīvlendu. Man jātiek uz Morolīča pēli Kalifornijā, atrast vecākus. Jūras floras un faunas institūts Morolīča pēli Kalifornijā. Tas ir šeit. Reiz dzīvoju šeit? Oh, mani vecāki ir te, man tie jāatrod. No kuras izstādes esi? Pagaid, esmu no izstādes. No kuras man jātiek tur? Um, zini, tas būs grūti. Ja vien Nē, nesanāks pārāk traki. Kādā ziņā? Saki, traki tas ir labi. Jūtu, ka piekritīsi. Ir viens veids, kā varu tev palīdzēt atrast ģimeni. Iepaņemšu. Jā, laba ideja. Meklēsim kopā. Kā gan es par to neiedomājos? A, nē, nē. Ja paņemšu tavu birku, tad ieņemšu tavu vietu transporta mašīnā un tu varēsi meklēt savu ģimeni. Tev tikai jādod sava birka. Kāda? Oh, <gasps> uz spuras ir birka. Kā? Tu aizmirsi, ka tev ir birka? Ak, nē, piedod. Es, es ciešu no atmiņas zuduma. Tu neatceries, par ko runājām? Mm -mm, diemžēl, par ko mēs runājām? Um, tu grasies atdot birku. Bet man tā patīk. Kā tev to? Lai brauktu uz! Lai brauktu uz Cleveland. Cleveland? Hmm, cik interesanti, kāpēc gribi braukt? Ja palikšu šeit, mani palaidīs atpakaļ okeānā, un man ir ļoti sliktas atmiņas par to vietu. Es gribu dzīvot vienatnē. Tas arī ir viss. Atdod virkni! Nē, tā ir mana. Klau! Es šeit nestrādāju. Man nav ēkas kartes. Oh, karte? Laba ideja. Ja man būtu karte, es zinātu, kur ir vecāki. Ak, vai? Labi ja es tev palīdzēšu, tu man atdosi? Man nekā nav. À, à, e, bet varu dot šo birku? Laba ideja. Jā. es tiešām tā teicu? Pagaidu un aizmirsti, tas tev padodas. Jā, tēt. Tiešām? Pēc tam Dorija uzpeldēja augšā un viņu kāds satvēra. Labi, negribu atkal to dzirdēt. Gribu zināt, vai es tā teicu, jo, ja teicu, tas gan maz ticams. Tad tas bija kompliments, jo es lūdzu gaidīt. Teicu, tas tev padodas, un es. es, es <laughs> tā ir mana vaina. Viņa nolaupīja manis dēļ. Kas tā vispār ir par ēku? Ja nu tas ir restorāns! Hei, jūs tur! Klusāk! Jā, gribam gulēt. Sapņoju savu labāko sapni. Par to, kā tu guli uz šī akmens. Au, oh, labs sapnis. Oh, jā, jā. <laughs> man arī tas patīk. Sveiki, mēs ir gribam. Jūras lauvas, savvaļas plēsēji. Var uzbrukt jebkurā mirklī. Uh, viņa nešķiet bīstami. Viņa tikai izliekas. Klau, peldi blakus un ļauj runāt man. Sveiki! Tur ir mūsu draudzene. Vai tas ir restorāns? Ah, <laughs> nē, tas nav restorāns. Viņai nekas nedraud. Tiešām? Tā ir zivju slimnīca. Mārcis Solte saka, ka viņu atradīs, ārstēs un atbrīvos. Viņu atbrīvos drīz, nezinām. Degunu pārēzīs. Anēmija. Mūs izārstēja un atbrīvoja. Oh, cik labi! Jo, nebēdā, viss būs labi. Gerald! Pazūdi no akmens! Prom! Tu taču zini! Prom! Prom! Prom! Prom! Prom! Prom! Jūs varat būt mierīgi. Tas ir Jūras floras un faunas institūts Morolīča Pērle, Kalifornijā. Esam klāt! Darīja tomēr spēja kaut ko atcerēties. Paldies, Nemo! Paldies tev! Kā mēs varam tikt tur iekšā? Oh, jūs gribat tikt institūtā? Un kā vēl? Mūsu draudzene tur ir viena un nobijusies. Viņa, viņa nezinās, ko iesākt. Au! <laughs> mēs varam palīdzēt. Tiešām! Urru! Urru! Urru! Urru! Urru! Es nezinu, bet tas nav uz labu. Vai esam klāt? Kurš netrokšņo? Henk, cik labi, ka satikāmies. Tas man sniedza mm, cerību. Atkārtošu simto reizi. Cerību ir maz. O, oh -oh. es jau teicu, cerība. Piedod, uztraucos, jo satikšu vecākus. Nesam redzējušies, um, es pat nezinu, cik ilgi, jo es cieši. Nu, atmiņa zuduma, klau, pietiek runāt. Labi, man nepatīk runāt, man nepatīk pļāpas un jautājumi. Kā iet tev labi un kā tev man arī labi? Patiesībā nevienam neiet labi. Man iet labi un kā tev? Oh. Henk, rekarte! Kurš? Apskati to un izdomā, kur ir tavi vecāki, lai varu braukt uz Clevelandu. Skaidrs? Skaidrs. Ko tu teici sākumā? Ko? Astoņkājs atkal izbeidzis? Wow! Cik daudz izstāžu! Šo parku nevar apskatīt vienā dienā. Izvēlies! Labi. Um... Ah, pasaki, lai visi ir vērīgi. Astoņkājiem ir jāatgriežas okeānā jau šodien. Oh, protams, ka neesmu viņu redzējis. Ja es meklētu, tad atrastu. Hei, lūk, kur tu esi? Ātrāk! Labi, labi, labi. B. Sāk, sākas ar B. Be bērnu zona. Bērnu zona. Tikai ne to! Bērniem patīk visu aiztikt. Negrasos zaudēt vēl vienu taustekli. Zaudēt taustekli? À, tad tu neesi astoņkājs, es esmu septiņkājs. Atmiņas nav, bet skaitīt rokas. Ātrāk! Labi. Ceļojums. Hei, paskat vāki! <gasps> Paskat vāki! <laughs> Tēti, kas ir tev? Lieliski darīja! Atradi vēl vienu! Tiešām! Jā, atradi! Tev tas padodas, Dori! Paskat, vāki! <laughs> Hei, mūsu māja! Jā, tieši tā! Vāki ir skaisti! <laughs> tā ir, jā! Vari man atrast vēl kādu vāku? Man tie patīk purpura krāsa. <laughs> Labi, mamma. Mamīt! Vāciņi! Ah, vāciņi! Henk, pie mājas bija purpura vāciņi! Mm, gandrīz visās izstādēs ir purpura vāki! Nē, nē, nē, tu nesaproti! Es viņu atceros! Viņai patika purpura vāki, un viņa burvīgi smējās, un tētis bija ļoti draugs. Tētis mūs noķers! Joprojām locē rīvas! Jāatrod mani! Oh, oh. runā Kerola. Um, šķiet, ka atradu astoņkāju. Tevis te! Piedod! Esam sprukās! Hmm. Cerība. <gasps> Cerība! Nā, Heng! Nu. Nē, nē, nē, nē, kurš? Man ir ideja! Jālec spainī! Ei, ei! Heng! Uz tā rakstīt cerība! Lecam! Nē, nē, nē, nē, nē! Mums jālec spainī! Nelaišu tajā spainī! Un, nu, nē, es lecu spainī! Atā! Sveiki! Es meklēju savu ģimeni! O, oh, jūs tēlojat? Labi. Piedodiet, es noguru. Kā varu tik ilgi nemirkšķināt? Dzirdat? Mirklī. Ah! Šī zivs šeit dzīvo jau ļoti ilgi. Tā ir vaļhaizivs, un viņu sauc cerība. Cerība? Tiešām šī zivs ir ļoti tūredzīga, un viņai ir grūti pārvietoties. Uh. Un lūk, arī viņa. Uh. Cerība. Oh, tur esi zivs! Paga, ko? Sveika! Kā klājas? Vari palīdzēt? Labi, sekos tev! jāvaino. Kas runā? Vai tu zilais punkts? Vari palīdzēt? Es meklēju ģimeni. Meklēju ģimeni? Tas ir garš stāsts. Godīgi sakot, lielāko daļu nesaku. O, oh, tas ir tik skumji. Nāc! Oh. Ah, piedod, es slikti peldu un arī slikti redzu. Tu peldi lieliski. Pirmo reizi redzu tik krāšņu peldēšanu. Tenci, nu! Lūk, tu! Paga, atkārto? Um, no! Jā, Dorija. Jā, Dorija. Jā, Dorija. Jā. Mēs bijām draudzenes. Nē, tā esmu es, cerība. Tu mani zini? Protams, mēs bērnībā sarunājāmies. Pie caurules! Tiešām! O, oh, tu esi tik skaista! Tu zini, kur es dzīvoju? Jā, izstādē atklātais okeāns. Izstādē atklātais okeāns? Oh, <gasps> tad tur ir mani vecāki. Valdam, vari parādīt ceļu? Uh, valim, šeit ir grūti pārvietoties. Vai jūs lūdzu varētu netrokšņot? Man sāp oh. galva. Kas tas? <gasps> Mans kaimiņš Bēlis. Viņam sāpot galva. Es zinu, ka tu runā par mani. Viņš nevarot veikt eholokāciju, bet zini, ko ārsti teica. Esmu šeit. Viņam nekas Es dzirdu nekaž. katru tavu vārdu. Kas ir eholokācija? Bēlis spēja raidīt signālu, un tā atbalsts ļauj redzēt tālus priekšmetus. O, oh, bet viņš saka, ka sāp galva. Es zinu, ka tu runā par mani. Man tiešām nesanāk oh, eholokācija. Es negribu atkal par to runāt. Es ļoti negribu. stipri sasitu galvu. Tu redzi, cik tā ir piepampuse? Tev ir liela galva, jo tu esi baltvalis. Eholokācija. O, oh, gluži kā visstiprākās brilles pasaulē. Ko? Kas ir brilles? Darot šādi, tu spēj redzēt. Kā es to zinu? O, oh, interesanti. Nu, kur tu esi? Paklaus, mēs esam kviti. Tu nonāc līdz kartei, nu dod man birku. Paga, paga, paga, nē. Mani vecāki tie ir. Mm, kā to sauc? Atklātais orangutāns. Okeāns. Okeāns. <gasps> Atklātais okeāns. Es zinu, kur tas ir. Tā ir izstāde tieši blakus. Man vienalga. Rāmā. Ja tu gribi nokļūt izstādē, tad peldi šeit. Caurulē tieši tā. Caurulē? Jā, pakreisi, taisni un būsi klāt. O, izklausās <laughs> sarežģīti. Dzirdēji, Henk, to, to visu? O, jā. Labi, peldam. Tev jāpeld vienai. Esmu liels. Es tur neiespraukšos. Um, tas, tas. Es, es nevaru, jo man ir grūti sakot norādēm. <laughs> Žēl, bet mēs vienojāmies. Tu gribi atrast vecākus, tad peldi šeit, dod birku. Bet, Henk, es viena aizmirsīšu, kur peldi. Nav mana problēma. Dod! Bet es to nespēšu. Žēl, bet citādi nevar. Citādi nevar. Oh! Citādi nevar. Nu, nu, Nē, tikai bādā, nebādā. Ne viss dzīvē ir izdarāms viegli, vai ne, Čārli? Jā, mammai taisnība. Redz, ja rodas grūtības, tad ir jāpadod. Čārlī! Joks, joks, es atstāju. joks. Uzmanību uzdarbojas, jo darīs. Redzi, Aļģi, vienmēr var citādi. Paldies, tēti! Paldies, tēti! Oh, nē, tētis teica, ka vienmēr var citādi. Ko? Citādi nevar. Okeāns, okeāns, okeāns okeāns. Izstāde atrodas tajā ēkā. Tā ir neskaidra un apaļa, kā vēlīja galva. Tagad ko? Vienmēr citādi vienmēr. Oh, tur! Klau, sekojiet man! Zinu, kā tikt līdz izrādē. Izstādē. Tieši tā. Klau, Klau, jūs taču zināt, ka es nespēju tur aizpeldēt. Kā gan tas palīdzēs tikt mums iekšā? Ko jūs vispār darāt? Mēs saucam viņu šurp. Saucat viņu šurp. Kas ir viņa? draugi, šī ir Bekija. Lido! Nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē. Jauna informācija. Sakiet viņai, paldies. Mēs novērtējam jūsu pūles, tiešām. Bet vai mēs nevaram iekļūt tur iekšā, es nezinu, peldot? Jo tas mums labi padodas. Klau, jūsu draudzene ir karantīnā. Tur nogādās slimās zivis. Un jūsu vienīgā iespēja tur iekļūt ir Bekija. <laughs> Sveika, Bekija! Au! Ak, nē, viņa knāpja! Tas ir sāpīgi! Tēt, tu viņai patīc! Bekija, mīļumiņa, šīs jaukās zivis grib iekļūt karantīnā. Tev šodien ir laiks, Rebeka. Bekija, uh, kāds ir tavs grafiks? Au! Viņa mani nesaprot. Tev ar viņu jāizveido saikne. Kas tad? Saikne! saikne. Ieskaties acī un saki, urū! Un izveidosies saikne. Tagad ieskaties viņai acī! Jā! Ah, Nemo! Mums jāizdomā jauns plāns. Mums vajadzīgs veselais saprāts un sālsūdens, jo šis putns, šis putns nu, nu, nav īstais putns. Labi, tēt, tikmēr Dorija mūs aizmirsīs. Kā jau teici, tas viņai padodas. Labi. Uh, tā tad jāieskatās acī. Bet kurā? Vienalga, kurā? Beki! Uh. Uru, ruru, Beki! Labi, tas ir lieliski! Kā tieši Bekija mūs transportēs? Ah, jā, kādreiz aizmirsu. Čero! Hm? Kā, ah, Džerald? Nāc, nu! Nāc, nu, Džerald! Aizdosi spaini, varēsi pasēdēt šeit. Jā, Džerald, apsolām! Hm? Tieši tā, veldi nu šurp! Nāc, nu, tu to vari! Tieši tā! Tik nenobrāz dibenu! Eh. Liels tev paldies, Džerald! Izbaudi laiku uz šī akmens! Ērti vai ne? Nē, nē, neprāts! Kāpēc es vienmēr piekrītu šim trakulībām? Lai veicas! Labi, kad teikšu jā, jā, tādu zinu. Signalizēšu ar šļakatām. Ziņošu. Pagaidi, pagaidi. Tagad? Nē, kad cerība dos signālu. Mm, zini, ko? Kāpēc tu visu to dari? Kādā ziņā? Visu šī jēdzga, lai atrastu dažas zivis. Ja man būtu atmiņas zudums, es aizpeldētu un visu aizmirstu. E, e es to negribu. Gribu savu ģimeni. Es gan ne. Negribu uztraukties. Tu esi laimīga. Nav atmiņa. Nav problēma. Hā. Nav atmiņu, nav problēmu. Pagaidi, pagaidi. Tad arī neko nesaki. Nē. Saki tad, kad vēl. Labi, gatava. Un stop! Gatava, stop! Nopietni! Labi, uz trīs. Neskaiti, saki vārdu. Ko? Labi, labi! Wow! Paskaties! Tā ir signāls! Tas ir signāls! Atceries, cerība teica, sekojiet norādēm uz izstādi atklātais okeāns. Aha! Es neko neredzu, tāpēc tas ir jādara tev. Skaidrs! Sekot norādēm, atklātais okeāns. Es atkārtošu, labi, tad izdosies. Sekot norādēm, atklātais okeāns. Sekot norādēm, atklātais okeāns. Pā, labi! Seko norādēm atklātais okeāns, seko norādēm atklātais okeāns, seko norādēm atklātais okeāns. Pakreisī, seko norādēm atklātais okeāns. Uzmanies no cilvēkiem, ir tīpaši bērniem. Es negribu, lai mani aizskirkus. Netraucē man! <laughs> Nabaga mazulis, es pacelšu. Lūdzu. Ak, vai! <laughs> Uz kurieni? Oh, piedod, labi. Es skatos, skatos. Rūrū, Beki, laid mūs zemē. Būs jau labi. Ei, tēt, viņa meklē vietu, kur piezemēties. Viņa ir apjukusi Nemo. Viņa pat nezina, kur skatīties. Stop, stop, stop, Beki, Beki, ko tu dari? Uru! Uru, uru, uru, uru! Labi, Es kaut kur braucu. Jautājums, kur? Uz kur pusi? Vai redzi zīmi? Es skatos, skatos, kas aizvedīs mani pie ģimenes. Visstiprākās brilles. Tas ir kas pazīstams. Jauna atmiņa. Henk, mums jādodas tur pa kreisi. Aiziet pa kreisi. Meki! Uru! Uru! Viņa tevi nedzirdēt. Labi, labi, labi. Jauns plāns. Jātiek tuvāk Bekijai, lai viņa sadzirdētu. Labāk nevajag. Nemo. Bekija apmaldīsies. Tēt, uzticies viņai. Uzticēties? Lai viņa par mums aizmirstu? Es uzticos. Uzticies Bekijai. Bekija ēd turzu. Bekija! Bekija! Uru! Nu, ko? vismaz vairs neesam spainī. Vai uz karantīnas jumta? Jūsu uzmanībai ūdru mazuļi. Paldies, Māri Ope! Kurš grib iepazīties ar ūdriem? Meklēju visstiprākās brīvas pasaulē, visstiprākās brīvas. Oh, ūdri! Apstāvienu ballītē! Oh! <gasps> Ballīte, es piedalos! Kur mēs esam? Esam tuvu atklātajam okeānam! Jā, laikam, nezinu. Es redzēju otru zīmi. Ko? Kādu zīmi? Visstiprākās brīnums pasaulē. Ko? Par ko tu runā? Kāpēc braucam šurp? Jo uh, es atceros, ka tas nav pēc plāna! Nu, viss pietiks! Tu izniekoji manu laiku. Paga, Transporta nē. auto, kurā braukšu arī es, izbrauc no rīta. Dod birku! Nē, nē, es atcerējos to zīmi. Un, un, un es atceros arvien vairāk, mana atmiņa uzlabojas. Mums vajadzētu. Nē, tavā atmiņa nedarbojas. Tu neko neatceries. Droši vien tāpēc tu arī pazaudēji ģimeni. Oh! Labi, paglau, nestrīdēsimies. Dod man birkuli! Kāpēc tu esi tik nejauks? Tev taču ir trīs sirdis. Trīs sirdis? Par ko tu runā? Man nav trīs Jā, sirdis. Jā, ir gan. Nav viss. Ir gan. Nav. Ir. Nesaki tā! Tā ir. Astoņkājiem ir trīs sirdis. Divas piegādā asinis žaunām, trešā <laughs> nodrošina asinsriti ķermenī. Jābūt labsirdīgākam un nevajag pārmest man, kā atmiņas dēļ neesmu ar tiem, kurus mīlu. Es viņus nepazaudēju. Henk? Henk! Henk! Franks. Nee, ne Franks. Is meklei Henku. Tranks! Nee, Henks, archa. Franks. Tranks? Oh, wat is... Ah! ah! Henk! Henk! Oei! Wat Henk! Porto Henk! ah! Oh, ah! Waarom het al in is meklei... Ah! Palīdziet, meklēt draugu Franku. <laughs> Nē, Henks. Viņš ir astoņkājs. Nē, nē, se se septiņkājs. Jā, septiņkājs, septiņkājs, septiņkājs, septiņkājs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, septiņkājs. Viņš slēpjas. Ah! Henk, nāc, Henk, vēgam prom. Igori, ko tu dari? Henk! Ah, ah. Ko, ko, ko, ko iesāksim? Es palikšu šeit uz visiem laikiem. Labi, labs plāns. Uh. Piedod, piedod, Henk, piedod, ka es neatceros. Dārgā, oh, dārgā. Uzmanies, Aļģi! Vēl, vēl, esi uzmanīgā! Piedod, tētiņ, piedod, ka neatceros. Ak, dārgā, dārgā, tev nav jāatvainojas. Zini, kas tev jādara? Tev ir jāpeld. Jā. Tu to atcerēsies, jo mēs, mēs. Ah, Mēs par to dziedāsim. Jā, peld tālāk, jāpeld tālāk, jāpeld tālāk, tālāk, tālāk, ko dara citi. Peld, peld, peld, peld, peld, peld, peld, peld, peld, peld. Tā ir mana vecāku dziesma. Mēs to dziedājam kopā. Man likās, ka pati to izdomāja. Kāda dziesma? Jāpeld tālāk. Hei! Mums ir jāpeld tālāk. Ko? Nē, paklau, tas ir pārāk bīstami. Nē, klausi mani. Zinu, ka ir bail, bet nepadodies. Sako man, jāpeld tālāk, jāpeld tālāk. Mamā dziedāja man tā. Dziesma palīdzēs tikt prom. Ziedi, hei, aiziet. <gasps> Oh! Es valdu, mami! Es valdu, bērni! Labi, stāv! Labi! Stāv jau! Stāv jau! Pies jūs roku līdzi! Nokaitiet! Roku līdzi! Trauksmē! Piedod! Tas nekas, to dara visi nekautrējies. Henk? Oh, Henk, te tu esi! Ah, tu, tu mūs izglābi! Ha, tā ir! Es mūs izglābu! Lai gan arī tu mūs šeit ievedi, bet citādi nebūtu nonākuši te. Eholokācija! Eholokācija! Oh, Visstiprākās brīles pasaulē! Mēs atradām! Nē, nē, nē! Tu atradi to! atklātajā okeānā. Mājas! Uru! Uru! Uru! Uru! Uru! Uru! Uru! Uru! Tēt, pietiks, viņa neatgriezīsies. Nav teikt, uru! Uru! Tēt, tu viņai neusticējies. Tu nerunā par Bekiju, vai ne? Es skumstu. Es arī. Es tik ļoti uztraucos par Doriju. Viņai vajadzētu uztraukties par mums. Dorija zinātu, ko iesākt, ja viņa būtu šeit. Kā viņai tas izdodas? Nedomāju, ka viņa zina. Dorija dara. Oh, tad mums ir vajadzīgs plāns. Ko darītu Dorija? Ko darītu Dorija? Jā, ko viņa darītu? Viņa izvērtētu situāciju, apdomātos, tad viņa analizētu iespējas. Tēt, tā varētu darīt Mārliņa. Jā, tā darītu es. Viņa rīkotos, viņa paskatītos uz kaut ko un. Tas bija labais! Jā, noķēra! Dorija rīkotos. Nemo, turies cieši! Izdodas! Turpini! Elpu! kārtībā? Jā, ko nu darītu, Dorija? Kas ir Dorija? Ak, vā, kāds prieks jūs satikt? Prieks satikt mani? Priecājos satikt jūs! Nesmu sarunājies jau gadiem ilgi! Gadiem? Oho, mēs diemžēl steidzamies, mums jāpeld jau. Jo... Nu, kāpēc jums jāpeld prom? Nesteidzieties, palieciet, pastāstiet man par sevi. Mēs abi ar dēlu steidzamies uz karantīnu. Ir jauki būt par tēvu. Jā, tā bet ir. Bet man nav ģimenes. Reizes draudzējos ar kādu gliemeni. Cik interesanti, bet. Bet tām ir acis. Viņas meklē kādu citu. Joks, ne jau par gliemeņu acīm. Tās redz, tās ielūkojas dvēselē, tās salauž sirdi. Akšelī! Kāpēc? Ko nu darītu, Dorija? <laughs> Pievienojieties mums, lai iepazītu atklātā okeāna noslēpumaino pasauli. Labi, seko man. Tu esi traukā. Jā, es sekošu tev. Paga. Astoņkājiem ir trīs sirdis? Ha, interesanti. Ah. tas patiešām notiek? Uš! Nu, ko, šķiet, ka tas ir viss. Man ir jādodas ceļā. Pagaidi, pagaidi. Man tev kaut kas jāiedod. Hm. Birka. Birka. Jā, Zini, es tevi atcerēšos. Aizmirsīsi vienācu mirkli, <laughs> vai trijos. Man gan būs grūti tevi aizmirst. Oh, tur lejā ir mani vecāki. Um, gatava? Jā, esmu. Jā, <laughs> lai tev veicas. Oh! Wow! Kur viņi ir? Kur viņi ir? Tā, labi, labi. Atvainojiet, uh, oh! sveiki! Vai te ir kāda mamma un tētis bez manis? Piedodiet, meklēju kādu pāri, kas ir tikpat veci kā jūs. Nu, ne tikai veci, bet eh, vecāki par jums. Jā, labi. Atā, hei, vai kādam šeit ir pazudis bērns? Tas bija sen, un eh, tā biju es. Nezinu, cik sen, bet eh, labi, jūs steidzaties. Nē, vēl, vēl, es esmu uzmanīgāk. Mēs vēlamies, lai katrs dzīvnieks, kuru mēs izglābjam un aprūpējam, atgrieztos savā mājās. Vāki! Un mēs varam sākt. Ja tu apmaldīsies, Dārta, tad seko vākiem. Paskat, vāki! <gasps> seko vākiem! Aļģīt, sāc skaitīt! Viens, divi, trīs, ah! četri, nulli! Ar ko tu runā, Aļģīt? Ar draudzeni ārkārtīgi vāki. Oh! Mamīt! Kas viņu sagaida nākotnē? Neraudi, Dženi. Ak, nē, neraudi, mamma. Vai viņa spēs? Vai spēs tikt galā viena, Čārli? Dārga, viss būs labi. Es ceru. Mamītei patīk vāki. vecāki? Es. es pazudu. Jo aizmirsu. Kur tava birka? A? Tava birka! Tev tās nav! Tāpēc teici karantīnā! Karantīnā? Jā, visas zilās zivis ir tur! Vai ne, Bill? Jā, zilajām zivīm būs sava izstāde Klīvlendā. Tās vedīs prom no paša rīta. Laimīgās! Ko? Nē, nē, mani vecāki ir karantīnā! Viņus vedīs uz Clevelandu, bet es tikko te ierados. Man tie jāatrod, mums jāsatiek. Nevādā, uz karantīnu var tikt viegli. Peldi pa caurulēm, dārgā. Ah, nē, es nevaru. Kāpēc? Es aizmirsīšu, kur peldu, un es nevaru doties tur, kur eh, neviens nespēja palīdzēt. Mm, tad tev jāpaliek šeit. Mm? Bil, tu nepalīdzi. Vēl Viktorija vēlies. Viss būs labi. Ak, vai? Vai jūs, um, vai varat pateikt man, uh, kur jāpald? Jā, dārgā. Divreiz pa kreisi, tad pa labi. Un viss. Labi. Divreiz pa kreisi. Es to varu. Divreiz pa kreisi. Labi. Atceries! Divreiz pa kreisi, pa labi. Divreiz pa kreisi un pa labi. Pa kreisi, pa labi. Pa kreisi un, un pa labi. Kur? Pa kreisi. Pagaidi, es jau grīzos. Ak, nē, tas notiek. Labi, saņemies, saņemies, saņemies. Kur? Kur es peldu? Es neatceros. Tā, es apmaldījos. Es neatceros. Es visu aizmirstu. Tikai nezaudē cerību. Cerība, cerība, cerība, cerība! Mm, peldi, peldi, peldi. Jā, es ceru. Paklau, vari man uzticēties. Stop! Ah! <gasps> tankā! Man nekas nesanāk! Centies! Okeānā orientēties būs divi tik grūti. Koncentrējies labi! Stop! Gari! Ah! Ah! Halo! Es pazudu caurulēs, mani vecāki karantīnā! Neuztraucījos! Beilī, lietas lietā eholokācija! Man taču nesanāk! Izbeidz! Un saki, ū, kā tev rādīja Dorija! Diez vai sanāks! Nepievilmani, Beilī! paņemies! Ko tu man teici? A? Koncentrējies! Es jūtos dumji. Beilī! Piedod! Mm-hmm. A, ah, šeit! A, ah, esam te! Jā! Jā! Kas? Ko? Kas tev ir? Man sanāk! Aiziet! O jā! Redzu karantīnu! Ha, ha, ha, ha! Tas ir lieliski! Es redzu visu! Arī tevi! ir jauka! Vai redzi mani? Oh, <laughs> protams, ka nē. Beilī. Labi, viņa jāpeld pa kreisi. kreisi. Taisni! Taisni! Taisni! Pa labi! Pa labi! Pa labi! Reips galva! Paga! Tas! Redzu vēl kaut ko, attālināšos! Zzz. Pie svētā Neptūna tur kāds ir. Kas tur ir? Nezinu, bet tas tuvojas. Ak, nē, Dorī, Eldī, uz otru pusi! Ura, kur? Pa labi! Pa labi! uz otru pusi. Ak, nē, viņa tam tuvojas. Arī nē, atpakaļ! Lieliski, Dārī! Tev labi sanāk! Vēl te pa labi? Nē, nē, ne tur! Es nevaru skatīties! pavisam! Viss ir labi! Tas viņu ēd viņu dzīvu! Viss ir labi! Bet kā? Kā jūs man atradāt? Satika aptrāku gliebi! Ļoti liels pļāpa! Mēs lēnām nozudām šajās caurules un tad sākām meklēt! Labi, kas tas? Tūlīt man jāatbild. Viss ir labi, kāpēc piedod? Ko? Viss labi? Jā, nemānīt, nemānīt! Tēti, tu dzirdēji? Tu arī saproti vaļu! Dzirdēju, un prātā atausa sliktas atmiņas. Peldam prom, dodamies! Lūk, tur, sekojiet man, dosimies mājās! Pa Pagaidiet, am, am, mani vecāki ir šeit! Tiešām! Viņus atradi? Nē, negluži, nē, tas ir vēl nē, bet am, es zinu, kur tie ir. Es nezinu, kā tieši tur nokļūt, bet zinu, kas man var palīdzēt. Karantīne, nu jau! Karantīne, tieši tā! O, oh, satiku kādu septiņkāju, ļoti īgns, bet patiesībā jauks. Nonācām izstādē. Izstāde. Dori? Vai vecāki gribēs mani satikt? Ko? Kāpēc lai negribētu? Jo es noklīdu. Dori, vecāki priecāsies, es zinu. Viņa noteikti pēc tevis ļoti skumst. Tiešām? Dori, vai zini, kā tevi atradām? Palīdzēja gliemis. Nē, Nē austere. Nē. Mm, Molusks. Nē. Kaut cits, Nē. varbūt. Nē. Ne tā. Mums ilgi neveicās, līdz Nemo iedomājās, ko darītu tu. Kādā ziņā? Jo tu man iemācīji darīt lietas, par kurām es nebiju pat sapņojis. Trakas lietas! Es uzveicu haizivis, liecu pāri medūzām, atradu savu dēlu. Un tas notika pateicoties tev. Tiešām es to nezināju, vai aizmirsu? Nē, tu neaizmirsi. Es to neteicu. Un man žēl, ka tā. Bet, Dori, pateicoties sev pašai, tu drīz atradīsi vecākus Tu esi ceļā uz, uz mājām. Tēt, vai mums tiešām būs jāatvadās no Dorijas? Jā, Nemo. Diemžēl būs. ātrāk iekrausim, jo ātrāk viss nonāks Klivlendā. Pagrieziens! Kur kas? Au! Par vēlu! Labi, šķiet esam tuvu! Šī ir karantīna! Jā, esam klāt karantīnā! Mani vecāki ir šeit! Jā! Kas notiek? Hei, kas? Nereik, kā mēs tuvojamies durvīm! Esam veselas! Jā! Jūtos fantastiski! Atšķi! Beidz! Ātrāk! Atvainojiet! Nu, pagaidi! Es nāku, mamī! Es nāku, tētiņ! Vēl mazliet, vēl mazliet, vēl mazliet! Man tas sāk padoties! Oh! Cietu soļus! Ah! Lūdzu! Ah! Heņ, zini, kur jātiek tur? Oh, Rīmēs! Kāpēc? ir viņas vecāki? Oh, Klau, tev ir trīs minūtes, lai dabūtu visus šajā traukā. Tad es braucu uz Klīvlendu, saprati? Sapratu. Lai tā kā izvēlas divas un mieras. Tēt! Ko? Es sākstos! Šī ir atkal tikšanās! Lab, tēt! Kur ir mani vecāki? Dorī, tu esi Dženijs un Čārlīja meita? Jā, tā esmu es. Kur viņi ir? Ah, Dorī, kad tu pazudi, viņi domāja, ka tu, ka tu nonāci šeit, karantīnā. Aha! Ātrāk, ātrāk, ātrāk! Un, un viņi bija šeit, meklēja tevi. Cik labi! Kur viņi ir? Dorī, Dorī tas bija ļoti sen. Ha? Viņi neatgriezās. Ak, nē. Zini, Dorī, ja zivis neatgriežas no karantīnas, tad to vairs nav. Ko? Dorī, viņi ir prom. Oh, <gasps> viņu nav? Viņi gribēja tevi atrast. Nē, forši, ka viņi ir prom. Tora, paklau, viss būs labi. Viņi tevi ļoti mīlēja. Brīdinu tos, kuri nebrauc uz Klīvlendu, ātrāk! Tori, kā tu jūties? Es nokavēju. Dori, nē, nē, paklau. Man nav ģimenes. Nē, Dori, tā nav taisnība, tā nav taisnība. Laiks doties! Es esmu viena. Dori! Kur visi pārējie? Tavi oranžie draugi brauks uz Cleveland. Noķēri! Ah! Es atradu atlūkāju! Ah! Kur viņš palika? Ah! ah! palīdziet! Varat palīdzēt, viņa pazuda! Uh, es, kas tad? Um, es, es, es, es... Ah. Piedod, dārgā, nevaru palīdzēt, ja neatceries. Aha. O, <gasps> oh, vai varat palīdzēt? Viņi pazuda un... Uh, vai varu precizēt? Mani, mani, viņi, viņi, viņi! cuda! Prom. Viss ir prom. Neko nevaru darīt. Es nedrīkstu aizmirst. Ko es aizmirsu? Kaut ko, kaut ko svarīgu. Kas, kas tas bija? Es, kas tas bija? Tas izzuda. Tas izzūd, tas izzūd, jo es protu tikai aizmirst, aizmirst un aizmirst. Tas man padodas. Tā es daru. Ko lai daru? Ko darīt, ko darīt, ko darīt? Ko darīt? Ko darītu Dorija? Dorija skatītos, Un mm, tur ir tikai ūdens. Un šeit ir daudz aļģu. Labāk aļģes. Tā. Tā. Tālāk aļģes. Tas pats. Viss vienāds izņemot to akmeni. Lūk, tur un tur ir smiltis. Re. Smiltis, tās ir mīkstas. nekas nesanāk. Te nekā nav. Tikai aļģes, daudz aļģu un vāki. Lūk, te man tie patīk. Man patīk vāki. Sveiki! Esmu Dārgi! Tu esi šeit! Ļauj tevi apskatīt! Nekā nevajag tevi vaļā! Meiti! Sirds! Iesat jūs! Jūs! Mamma, tu esi šeit! Esmu! Es... Un tēti, arī tu! Esmu te, Aidi! Oh, piedodiet! Oh. Ko? Ak, dārgā, nē, nē, nē, Aidi! Es zinu, man ir problēma. Zinu, ka man ļoti žēl. Es gribu to labot, bet nevaru. Cenšos, Ak, nē, cenšos, bet nē. domas tās izzūd un idejas mainās. Es jūs aizmirsu. Man ļoti žēl. Dori, Dori, Dori, tā nav tava vaina. Skat, kas tev izdevies! Kas? Tu mūs atradi! Tieši tā, tu atradi! Dārgā, dārgā, tāpēc jau visus šos gadus mēs bijām šeit, jo ticējām, ka kādu dienu tu mūs atradīsi. Tieši tā! Bet šķiet, ka esat prom, kā jūs? Mēs meklējām tevi karantīnā, bet tevis tur nebija. Sapratām, ka izkļuvu ārā pa, pa caurulēm. Pa caurulēm tieši tā, dārgais, jo? mēs sakojām, mēs palikām šeit, lai tevi sagaidītu. Jo zinājām, ka tu atgriezīsies. Tevi. Tāpēc katru dienu Jā. mēs dodamies likt blakus. Un tev izdevās, ak, dārgā! Zini, kāpēc tev izdevās mūs atrast, jo tu atcerējies. Tu atcerējies, jā, bet tā kā to spēja, tikai Dorija. Tiešām viena pati. Ak, dārgā, tiešām, vai biji viena pati visu šo laiku? Ak, mana nabadzīte. O, es nebiju viena pati. Oh! <gasps> Mārlīns un Nemo! Neviens viņu neredzēja! Tiešām! Te ir tik daudz acu un neredzējāt! Wow, wow, atvainojiet, varat palīdzēt! Palīdzēt! Palīdzēt! Tad skaties, tā ir Dorija! O, oh, cik labi! Lūk, Nemo, es zināju, ka viņai izdosies. Ko? Kur ir Dorija? Tur pie tevis? Piedodiet! Es centos viņu noturēt, bet nespēju. Viņa pazuda. Ko? Labi, braucam! Nē! Tāda valsts Norija, lai gan runāja vaļu valodā. Valsts, jā, to neredzu. Ziniet, eh, Mārlīns netic, ka protu vaļu valodu, bet viņš tāpat man vienmēr uzticas. Man jau tagad patīk tas Mārlīns. Jā, tad mēs atradām Nemo. Vai otrādi, es nezinu. Ziniet, Nemo ir ļoti jauks. Viņš man atbalsta par spīti visam. Um, ko darītu Dorija? Mums būs jāpateic Mārlīnam un Nemo par viņu palīdzību. Paga, paga, esmu šeit bijusi. Sveiki! Mani sauc Māris Kolmans. Lūdzu, Jūras floras un faunas institūts. O, oh, tu šeit piedzīvo! Dārgā, tavi draugi ir tur? Jā, viņi nespēja no kaut kā izkļūt un, uh, un grasies kaut kur braukt. Oh, furgons! Viņi ir tur! Iespējams, oh, ka vairs neredzēsimies. Nē, nē, nē, nē. ko darītu, darīju, ko darītu, darīju. Zinu, viņi ir tavi draugi, jā, draugi. bet apturēt furgonu nav iespējams. Jā, mamma, taisnība. Lūdzu, lūdzu saprotiet, es ļoti skumstu. Es, es, man viņu pietrūkst. Esmu to teikusi. À, Dori. Mām, Mārlīns un Nemo nav tikai draugi, viņi ir uh, ģimene. Un, un, un man viņi ir jāizglābj. Mūsu tikšanās tas bija liktenis. Vai saprotat, vai kas vēl līdzinās liktenim, kā uh, cerība? Cerība! Cerība! Dori! Labrīt! Tā ir Dorija! Kaut kas noticis! Redzu, viņi ir pie institūta! Cerībā! Tā, mums jālec! Nav laika strīdēties! Cerībā! Dori! Ah. Dori! Furgons ar draugiem brauc prom! Ak, nē, nē, nē! Nu labi, ko jūs darīt? Oh! Aiziet! Viens, no? Nu? divi! Nevaru! Es nevaru! Es nespēšu pabeigt! Cerībā! Ah. Man ir visstiprākās brilles pasaulē. Tev ir visstiprākās brilles pasaulē. Es būšu tavas Būs acis. acis. Bet, bet, bet, bet, bet sienas! Okeānā nav nekādu sienu. Nav sienu? Tā ir tava cerība, cerība. Kāpēc neteici uzreiz? Cerības top, nē, tā ir siena. Aha, te šī ir mana draudzene cerība. Sveika! Dori, šie zilie punkti ir tavi vecāki, gluži tādi kā tu. Sveiki! Esmu Bēlīs, Dorijas kundze, Dorijas kungs. Oh, es, es esmu labi, Čārlis. Labi, aiziet, jāaptur furgons. Labi, kurš? <gasps> Bēlī, ziņo! Ak jā, lieliskās spējas! Redzu, furgons tuvojas šosejai, brauc uz dienvidiem. Aiziet! Mums tas jāaptur! Tas man ir jāredz. Jā, jā, man arī. Labais, būs jāatrina. Ko, Gerald? Vai tu esi traks? Nesāc pieros, Gerald! Smalks joks. <laughs> Beilī, visu aizmirsu, atgādini. Klausos. Tavu draugu ir furgonā. Dodas uz ziemeļiem tiltu virzienā. O, tur ir mīlīgu ūdru bariņš, cik viņi ir mīļi. Oh! Oh, oh, oh! Redzu furgonu! Tas ir tur! Kā tiksim tam klāt, Dori? Oh, kaut mēs varētu apturēt satiksmi. Satiksme? Tā jāaptur. Visiem jāapstājas, cilvēki stājas, lai apskatītu ko mīlīgu. Oh! <gasps> Ko mīlīgu? Labi, es zinu, ko stāsti. Kamēr atceros, cerība, kad furgons būs uz tilta, met mani tur augšā. Labi. Jūs sekojiet man, pārējie gaidiet. Pāga, pāga, Dori, dārgā, tu atkal dosies prom. Māmai taisnība, tev jāpaliek ar mums. Dori, dārgā, kas notiks, ja, ja būsi prom pārāk Mām. ilgi? Ja nu tu Mām. apjuksi un zaudēsi Mām. uzmanību, un ja nu tu... Nomaldīšos. Ah, jā. Mām, tēt, Viss būs labi, jo pat ja es aizmirsīšu, es spēšu jūs atrast. Labi, pakareisi. Nedaudz uz otru pusi. Labi, darīt. Jā, vēl nē. Labi, var, var, aiziet, aiziet! Laiks tavai idejai! Labi, kāda idejai? Ah! Labi, Labi, labi. Ko darīt? Ko darīt, Dorija? Mašīnas, redzu, mašīnas ūdri tām ceļā. Tām jāstājas, jāaptur satiksme. Apskaujamies! Tie ir tik jauki! Skatieties, tur ir viens, divi. Kas notiek šeit? Nezinu kā, nezinu kādā veidā, bet to noteikti palīdzēja. vajag ūdeni! Esi traka? Kā tu šeit nokļuvi? Ah, Tori! Ah. Domāju, ka vairs netiksimies. O, oh, es arī. Es nespēju jūs aizmirst, lai gan ļoti centos. Šķiet, ka pārāk ilgojos pēc savas ģimenes. Esam ģimene? Mhm. Mm -hmm. Vai esi tā jūties? <sighs> Jā, es esmu tā jūties. Oh! mašīnas. Tās nav jūsu zīmes. Prom! Ak, nē, mēs netiksim prom! Aiziet! Arī satiks vācā kustību! Es zinu, es zinu, kas jādara! Uru! Uru! Beki! Beki, atgriezies! Palīdzi! Beki! Ah! Dori, sako man! Nē, nē, Dori palika furgonā! Nē, nē, Beki, stop! Pakaļ, lido atpakaļ! Beki, atpakaļ, atpakaļ, Beki! Lulu, Lulu! Lulu jāpēc mums! Dorija! Kas jūs tādi? Dženī! Mārlīna! Čārlī! Nemo! Oh, paldies, ka no palīdzējāt Dorija! Dorija! Viņa vēl ir furgonā! Beki! Nu ko, laiks atvadīties! Nē, ko nozīmē nē? Tu nebrauksi uz Clevelandu, dosies uz okeānu ar mani. Tev nu dienu patīk izjaukt manus plānus. Paklau, man ir viens mērķis, nē, viens, un paklausies. tas ir. Kam vajadzīgi plāni? Man tāda nav bijis. Vai plānoju zaudēt vecākus? Nē, vai es plānoju satikt Mārlinu? Nē, vai mēs plānojam tikties? Pagaidām, plānojām? Beidz runāt. Šķiet, ka neplānojām, jo labākās lietas notiek nejauši, jo tā ir dzīve. Jo tev un man ir jābūt okeānā, nevis kādā muļķīgā kastē. Es varu kutēt. Mirklīti, mans draugs vārdā Māris reiz teica, ka galvenais uzdevums ir šāds - atrast, ārstēt un. Uh, tam bija vēl kas tāds. Tieši tā! Nu, ko teiksi? Brīvi! Brīvi! Brīvi! Brīvi! Brīvi! Brīvi! Brīvi! Brīvi! Brīvi! Grasījos teikt, labi! Nav labi! Uz kurieni? Čārlī, viņu spēļ! Ātri, turiet spūru! Ceļš es atvēru durvis! tās ir aizslēgtas! Aiziet, Dārīt, uz Ovāri! Cerība! Cerība! Paldies, svētā nedēļa! Bēlī, kur viņi brauc? Es tos vairs neredzu! Dori, mums nesanāks! Nē, ir, ir, ir jābūt izējai! Viktorija, paklau, no šejienes nevar izkļūt. Bet izējai jābūt jāmēģina citādi. Ne šoreiz, Dorija, tici man, šoreiz citādi nevar. O, ko teiksi par šo? Mīļo karpiņu, var arī citādi. Ievelc dziļā elpu. Mm. Da, da Motorādi! Ko? Atā, divkājēdie! Labi, Henk, tev ir septiņas rokas. E, e es nezinu, dari kaut ko. Labi, aiziet! Man izdodas! Un mēs braucam! Malacis, hei! Paga, paga, paga, paga, paga! Stop! Apstāviniet! Stāvi, stāvi! Lau, negribu mācīt tev, kā jābrauc. Pati neprotu, tā, tāpēc man nav tiesību. Bet vai tu vari braukt ātrāk? Jā! Hei, atrodiet furgonu! Es neko neredzu, uz kuru pusi jābrauc! Labi, um, uh, uh, visi brauc pa kreisi, brauc pa kreisi! Ilmaniela, Ešbie Savēnija, Pauēls, Gilman iela, atkal, atkal Gilman iela. Cik ilgi vēl griezīsim pa kreisi? Ja uzzināsim, kā šeit nokļuvām, tad eh, spēsim arī no šejienes izkļūt. Pasaki, kad noskaidrosim. Diemžēl neatceros, kā šeit nokļuvām. Hei, es viņu zinu! Atbraucām no nu turienes! Labi! Aiziet! Mums noteikti atlaidīs. Brauc taisni, taisni. Pakreisi, pakreisi. Nē, nē, nē, pa labi, pa labi, pa labi. Tev labi sanāk. Skaties uz ceļu! O, piedod. O, o, o krustojums. Uz kuru pusi? Uh, okeāns, okeāns. Laiva! Zini, laivas man īpaši nepatīk. Bet gadās... Kur brauc? Um, oh, laivas pald okeānā. Pa labi. Kuries? Nav laika. Uz kuru pusi braukt? Um, zini, um, labi, es izdomāšu. Es, es, es nezinu, bet uh, kaut ko pamanīšu un... Oh! Kājas! Hei, sako tiem putniem, okeāns ir pa kreisi. Aga, es kaut ko redzu. Tie ir viņi, viss ir kārtībā. Uh-oh, policija! Kas? Labi, esam tuvu. Oh, <gasps> okeāns! Tieši priekšā! Ātrāk! Lai saprotu! Oh, oh, oh. Ko nozīmē? Oh, oh. Ak, nē, ko es darītu, ko es darītu, ko es darītu, ko es darītu? Henk, es lūgšu tev darīt kaut ko traku. Traki, tas ir labi! Labi, Henk. Uh, ceļš ir bloķēts, viņi nonāk zivju cietumā. Uh, Pagad. Uh, ak, nē. Malā! Uzlīties! I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see friends shaking. pāriet trešo un pēdējo jūras floras un faunas misijas posmu - atrast, ārstēt un atbrīvot. Mani sauc Māris Olte. Paldies par uzmanību! viens, divi, trīs, četri. Um, mirklīti, kāpēc es skaitu? Hei, kur viss ir? O, oh, oh, vai viss ir prom? Nē. Nē, nē, tā viņi nedarītu. Labi, tas ir labi. Es sapratīšu, ko es te tikko darīju. Es, um, es aizsedu seju, tā tāda slēpos. Labi, kāpēc es slēpos? Pagaidu, <gasps> oh, oh, zinu, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eju meklēt, ha, atradu, <laughs> redzu jūs, ha, ha, redzu. Labi, mazās karneles, starbrīdis ir galā. Ak, nē. Oh, mani neatradās. Nāciet un nāciet, laiks nākamajai. Neaiztec mani stundai. Kad Raivs kungs atgriezīsies no migrācijas? Ja viņš ir gudrs, viņš būs prom pēc iespējas ilgāk. Tikmēr es viņu aizvietošu. Labi, kurš vēlas zināt, kas ir eholokācijā? Labi, Aļģīt, atpūties! Jauka diena peldē, vai ne? Labi, atāmam, atātē! Labi, dosimies mājās un uh, apkopsim anemoni. <laughs> Pievienosies? Es? O, oh, nē, es došos uz nogāzi. Ah, labi. Ko? Uz nogāzi? Nē, tā, tā, tā ir laba doma. Jā, es gribu izbaudīt skatu. Atā! Skatu. <laughs> nu, lai tev veicas! vienai pašai. Tik nepeldi tālu! Huh? Oh. Ach, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, Dori. Dori. Dori. Sveiks, Mārtiņ! Oh, hei! Sveiki, Dori! Tu izskaties noraizējies. Nē, nē, nē. Viss ir labi. Es vienmēr tā izskatos. Kas? Zini, es. <laughs> Tev izdevās. Oh! <gasps> Jā! Tev izdevās, Aigi! <laughs> Kas tad? Dārgā, tu sakoji vākiem un atgriezies mājās! <laughs> Ak, vai tiešām viena pati? Jā. Vai zini, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vari paveikt visu, ja vien vēlies, Dori. Tiešām! Vai drīkst ar viņiem paspēlēties? <laughs> Jā, protams, ka jā! jā. Spēlējies droši! <laughs> jā, izdevās! Skats tiešām ir iespaidīgs. Jā, neaizmirstams. That's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me, never cold. Has someone been more unforgettable in every way? Oh, and forevermore, that's how. that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Lipos vaicnes! To var arī vēl pavisam nedaudz. Lūk tā! Man nudien būs slikti! Vadā! Labi, banda! Palači! Jā! Mums izdevās! Visām mūsu problēmām ir pienācis gals. Jā! Tāda necīņa pret zivīm. Ko, nu?